انشروا البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود السلام علیکم و الله وبركاته شنونده های گرامی به بخش دری برنامه رادیو صدای خلافت خوش آمدید حالا توجه شما را جلب می داریم به داشته های امشب احلا ذكر المعارك میدان جهاد بازار معامله میان بنده و پروردگارش است جایی است که متاع آن جان و مال از طرف بنده و بهشت از طرف الله است میدان جهاد میدان کارزار کشتن و کشته شدن است میدان بمباردمان و میدان تیرباران است و میدان شهادت طلبی است پس ای بنده الله ای کسی که حب جهاد و ایلای کلمه الله را در دل داری و می خواهی با دشمنان الله بجنگی و در دنیا و آخرت سر بلند شوی تفکر کن تدبر کن جستجو کن عجله نکن مبادا به گروهی بروی که نقشه کافران را عملی می کنند مبادا به گروهی بپیوندی که با حمایت نظامی و مالی کافران و مرتدین می جنگند مبادا به گروه بروی که شریعت الله را اجرا نمی کنند مبادا به گروه بروی و در روز قیامت در جواب الله ناتوان بمانی هنگامی که از تو سوال شود چرا جنگیدی و بگویی در راه تو پس الله بگوید دروغ گفتی بلکه برای تعصب و برای شهرت جنگیدی پس بر حذر باش و دقیق انتخاب کن في المر رويني تلقى في تل المعالي أو سبداني بالكف مصحف ورشاش يسليني سيف البطولة ليا من صلت بيماني كل المنايا بكف المر رويني تلقى في تل المعالي أو سبداني بالكف مصحف ورا الشاشي يسليني سيف البطولة ليا من صلت بيماني منهاج تا منهاج برنامه فکری، سیاسی، نظامی و پسمنظر نظام و نظامداری در مفاهیم شرعی در کل فرقه های بسیار زیاد بین امارت و خلافت وجود دارد امارت به عنوان یک تشکل قومی و به عنوان یک تشکل سیاسی با رنگ دینی قد علم کرد و نقطه را گذاشت که ما علیه کفار مرتدین مبارزه میکنیم دین الله را تطبیق میکنیم ولی عمل ثابت ساخت که اینا تنها محض ادعا داشتند این برنامه را یک شنبه شبها و سه شنبه شبها از رادیو صدای خلافت فراموش نکنید تو همیدانی دانی که آیی تو چیست زیر گلدون سر تمکین تو چیست تو همیدانی دانی که آیین تو چیست زیر گندوم سبز تمکین تو چیست آن کتاب زنده قرآن حکیم حکمت او لا یزال و قدیم تو همه دانی که آیین تو زیر گردون سر تمکین تو چیز نسخہ اسرار تکوین حیات بے صبات اس قوت تشکیرات صبات تو ہمیں دانی کے آئین تو چیز زیر گردون سر تمکین تو حرف او را ریبونه تبدیلونه آیا شرمنده تأویل مختتر سودای خام از زور او در فتوت با سنگ جام از زور او تو همه دانی که آینی تو چیست زیر گردون سدل تنکین تو چیست میبرد پابند و آزاد و آور سید بندان را به فریاد آور نو انسان را پیام آخری حامل او رحمت العالمی تو همه دانی که آیین تو چیست زیر گردون سر تمکین تو چیست او از اونا ارجمند بنده را از سجده سازد سر بلند رهزنان از حفظ او رهبر شدن از کتاب صاحب دفتر شدن تو همه دانی که آیین تو چیست زیر گردون سر تمکین تو چیست دست پیمایان زتاب یک چرا ستجلی از من در دما آنکه که کو بارش بر نتافت ستود او زهره گردون شکا بنگر آن سرمایه آمال ما گنجدن در سینه اطفال ما تو همه دانی که آین تو چیست زیر گردون سر تمکین تو چیست های از توحید معنای کلمه شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله درس اول معنای لا اله الا الله کلمه شهادت پایه و رکن دین اسلام است که با خواندن آن بنده در اسلام داخل می گردد و کسی که به این کلمه گواهی و شهادت ندهد مسلمان شمرده نمی از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بنی الاسلام علی خمس شهادت ان لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه اساس و پایه های اسلام بر پنج چیز استوار گردیده است گواهی دادن به که هیچ معبودی جز الله سزاوار عبادت نیست و دیگر اینکه محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده الله جل جلاله است بر پاداشتن نماز پرداخت زکات حج کردن خانه الله عز و برای کسی که توانایی مادی و جسمانی آن را داشته باشد و روزه گرفتن ماه رمضان پس اولین امر دینی مهمی که دانستن آن بر بنده واجب است دانستن معنای درستی کلمه شهادت و احکام و مسائل متعلق به آن است پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی معاذ رضی الله عنه را به حیث دعوتگر و معلم به یمن فرستاد به او فرمودند انك ستأتي قوما اهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة متفق عليه همانا تو نزد قومی از اهل کتاب خواهی رفت پس آنها را دعوت کن تا گواهی دهند که معبودی بر حقی جز الله نیست و اینکه محمد رسول و فرستاده الله وجل است اگر آنها در این امر از تو پیروی کردند آنها را آگاه کن که الله در هر شب و روز پنج وقت نماز بر ایشان فرض نموده است صحیح مسلم بر روایت ابن عباس رضی الله عنهما و در لفظ بخاری چنین فرمود فلیکن اول ما تدعوهم الیه عبادت الله عز وجل پس اولین چیزی که آنها را به آن دعوت میدهی پرستش الله عز وجل به یگانگی است کلمه شهادت در حدیث جبرئیل علیه السلام نیز وارد شده آن هنگامی که جبرئیل علیه السلام در مورد مراتب دین که عبارت از اسلام ایمان و احسان است از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم به فرمودند این جبرئیل بود آمد تا امور دینتان را به شما بیاموزد از این رو اولین امر مهم از امور دین که باید مسلمان آن را بداند در حدیث جبرائیل علیه السلام بیان شده است که اولین مرتبه آن اسلام و اولین رکن اسلام کلمه شهادت می باشد معنای لا اله الا الله لا اله الا الله یعنی هیچ معبودی سزاوار عبادت و پرستش نیست مگر الله عز و و کلمه اله یعنی معبود پس هر چیزی که بجز الله عز و عبادت شود عبادت آن باطل و مردود است و هر کسی که غیر از الله عز و چیز دیگری را می پرستد مشرک و کافر است چنان که الله جل جلاله می فرماید و من یدع مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون و هر کس جز الله معبود دیگری را فرا بخواند که هیچ دلیلی بر حقانیت آن ندارد حساب او با الله است بیگمان کافران رستگار نمی شوند سوره مؤمنون آیه 117 پس عبادت نمودن و معبود قرار دادن غیر الله حرام مطلق و ناجایز است چه این معبود نبی یا رسول باشد و یا فرشته مقرب و یا ولی از اولیا باشد و یا درخت و یا سنگی و غیره باشد زیرا الله جل جلاله همه مخلوقات را خاص برای عبادت خود آفریده است و این حقی است که تنها الله سبحان مستحق آن می باشد طوری که میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون و من جن و انس را جز برای آن که مرا بندگی کنند نیافریده ام سوره زاریات آیه 56 و میفرماید قل هو الله احد بگو الله یگانه یکتاست سوره اخلاص آیت آية اول و در موضع دیگر می فرماید و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم و معبود شما معبودی یگانه است معبودی به حقی جز او وجود ندارد بخشنده و مهربان است سوره بقره آیه 163 و همچنان میفرماید هو الحی لا اله الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد لله رب العالمین اوست زنده هیچ معبودی به حقی جز او نیست پس او را به فریاد بخوانید و عبادت را خاصی او بدانید سپاس و ستایش الله را سزاست که پروردگار جهانیان است سوره مؤمن آیه 65 این است معنا و مفهوم توحید و یکتا پرستی که تنها الله تعالی مستحق آن است که عبارت از یکتا دانستن الله سبحان در پرستش و عبادت است پس غیر از الله واحد و به همتا هیچ کس و هیچ چیزی دیگری شایسته عبادت نیست و به خاطر تحقق یافتن یک تاپرستی که در عبادت کلمه لا اله الا الله خلاصه می شود الله جل جلاله همه پیامبران را به سوی بشریت فرستاد چنان که میفرماید وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا اله إلا انا فعبدون و هیچ پیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کردیم که هیچ معبودی بر حقی جز من نیست پس مرا بپرستید سوره انبیا آیه 25 Yaşlanğan gözlər, boğulğan sözlər, izzətdə bugün qəmlənən yüzlər. Yaşlanğan gözlər, boğulğan sözlər, izzətdə bugün qəmlənən yüzlər. Hər yerdə təkbir, bolğaçqa səbir, titrəməkdə tağutlardır. Hər yerdə təkbir, bolğaçqa səbir, titrəməkdə tağutlardır. Şəhid qanlar, bidakar canlar, minlərcə mana himmətdə ular. Şəhid qanlar, bidakar canlar, minlərcə mana himmətdə ular. Erkek mənası, cənnət əzası, İzdəydu hər an Allah rızası Erkek mənası, cənnət əzası, İzdəydu hər an Allah rızası Ricallar bilən, pəqqanlar bilən, Nurlandi İslam ənsarlar bilən Köklətti dinni, muhacir qini, Parledi bugün xilafət dini Xalıqdın quvvət, tip cəsarət Quruldi mana şəri xilafət xilofat bilan kunlar vatan kunlar zulmdan bag'ri ezilgan mazlum musulmon bo'lsa yig'lag'an amdi tag'utni qilmoqda vayron mazlum musulmon bo'lsa yig'lag'an amdi tag'utni qilmoqda vayron yuz yillik o'tmish bo'lar amdi cho'sh yo'q bizda amdi kofirdan nurkush yuz yillik o'tmish bo'lar amdi cho'sh yo'q bizda amdi kofirdan nurkush ay bog'rilaqda qolma hayratda yo'q ket so'lim bu xilofatda ay bog'rilaqda qolma hayratda yo'q kech zulm bu xilofatda Alloh biz bilan cho'nga biz kulgan bo'ldik amdiha izzatni bilgan Alloh biz bilan cho'nga biz kulgan bo'ldik amdiha izzatni bilgan kofirda shu hol topmoqda zavol yashaymiz amdi titratib qolgan qissas intiqom olimiz davom kofir va aslo bermaymiz orom ey mu'min erkak bo'lsa pok tilak borg'u hayotda cho'qim bir o'lmak qalbinlar yaqin oli bo'l dedin qurildi mana xilofat bugun kelin saplarga bu sharaflarga yetaylik ketgan pok shahidlarga kelin saplarga bu sharaflarga yetaylik ketgan pok shahidlarga bildirin qulluq allohga to'liq bo'lar muizzat buningdan ortiq Бүлдірім құллық, Аллахқа толық, Болар му іззәт артық, Болса дәртлер Аллахқа ейтің, Хилафет болған аятқа қайтың, Болса дәртлер Аллахқа ейтің, Хилафет болған аятқа қайтың, Болса дәртлер Аллахқа ейтің, хилафат болған аятқа қайтың, Болса дәртлер Аллахқа ейтің, хилафат болған аятқа қайтың. طفولتنا بإسلام الكرامة تعلمنا البسالة والشهامة گلهای گلهای خراسان خراسان آیا شما میخواهید که رادیو صدای خلافت را از بین ببرید برنامه فکری تعلیمی و تربیوی بچه که با که که سطری میکنه خلاف اسلام است میتونی بر ما بگی که کدام کدام دعاها رو یاد داری؟ دعای خوردن، دعای از خو خستن، دعای کردن اینها اطفال شیران خلافتند اینها آینده درخشان خلافتند پیام برزویی است که بیاین به خلافت اسلامی و از گناهان توبه کنند بله بله اینها گلهای خراسانند که در کوههای خشک جنگلهای پایان و آوازهای حیبتناک های سقیله به فکر و روحیه اسلامی تعلیم و تربیه را به دست می آورند با یک دستشان قلم و با دست دیگرشان شمشیر است اینجا بمباری میشه یا جنگ میشه یا صدای تفنگ و صدای بم چیزا را مشنوی نمی ترسی؟ نه الحمدلله همین نسل جهاد در تمام دنیا قرآن را حاکم میکنند انشاءالله دلگفته های اطفال خراسان دوشنبه شبها از رادیو صدای خلافت شب ظلمت بہت دیکھی اجالا ہونے والا ہے ہر ایک ظلم و جبر کا اب ازالہ ہونے والا ہے سنہری کبری ہے جو شریعت کی انوکھی صورت اب دیکھے گی یہ دنیا حمیت کی ملاہم چھڑ چکی جانوں کو اپنی پیش کرنا ہے خلافت ہو گئی قائم اٹھو اب آگے بڑھنا ہے خبر جو صادق و مصدوق نے دی اس زمانے کی ملاحم کے زمانے کی خلافت پھر سے آنے کی نبی کا قول ثابت ہے کوئی جھٹلا نہیں سکتا نبی کے قول کو مومن کبھی برا نہیں سکتا نبی کے قول کو مومن کبھی برا نہیں سکتا ملاہم چھڑ چکی جانوں کو اپنی پیش کرنا ہے خلافت ہو گئی قائم اٹھو اب آگے بڑھنا ہے یہ دور نو ہوا تازہ پرانے ہی چراغوں سے یہ باطل چھپ نہیں سکتا اب ان رنگی نقابوں سے خلافت کے زمانے کو کیا یادوں میں ہی رکھنا ہے عمر کے روب کو کیا اب کتابوں میں ہی دکھنا ہے عمر کے روب کو کیا اب کتابوں میں ہی دکھنا ہے ملاحم چھڑ چکی جانوں کو اپنی پیش کرنا ہے خلافت ہو گئی قائم اٹھو اب آگے بڑھنا ہے تمہارا نام خالد ہے کفر پہ ضرب کاری ہو تمہارا نام قاسم ہے کفر کے سر پہ بھاری ہو تو چل اسلاف کے رستے پہ اس میں سر فرازی ہے کہ مر جائے تو ہے زندہ فتح پائے تو غازی ہے کہ مر جائے تو ہے زندہ فتح پائے تو غازی ہے کہ مر جائے تو ہے زندہ فتح پائے تو غازی ہے دار حق حق بیایید که در جستجوی حق شویم و با کسانی راه را بپیماییم که خود و دیگران را به طرف جنت فرا میخوانند شخصا قبلا بسیار احساس ذلت میکردم الحمدلله باز ما امیر رادیو خلافت اسلامی که فعال شد از طریق اینترنت باز ما تلاش کردم ای را پیدا کردم خیلی حقایق برام معلوم شد بعد از اون اقدام کردم که از تحت نظام کفری به تحت نظام اسلام بیایم اینها کسانی هستند که با کاروان خلافت اسلامی راه پیموده اند خواست الله بود که ما کوشش کردیم گشتیم با استادها آشنا شدیم با جاهای مختلف آشنا شدیم و دیدیم شنیدیم و از همه شنیدیم و بالاخره توانستیم به توفیق الله تعالی ما به حقیقت رسیدیم این همه را در برنامه در جستجوی حق فراموش نکنید جمعه شبها از رادیو صدای خلافت درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله Pour Allah, celui que nous unifions. Pour Allah, nos vies, nous les sacrifions. Pour Allah, celui que nous glorifions. Pour Allah, oui, nous vous terrifions. Pour Allah, celui que nous unifions. Pour Allah, nos vies, nous les sacrifions. Pour Allah, celui que nous glorifions. Pour Allah, oui, nous vous terrifions. Pour Allah seul, nous avons fait ce choix. es avec des cœurs remplis de joie. Nous vous tuerons sans aucune pitié. Entre vous et nous, c'est l'inimitié. Nos actes sont guidés par le Coran. Quoi qu'en disent les pauvres ignorants. Oui, nous vous nous tuerons si Allah le veut. Nous tuerons, nous en avons fait le vœu. Pour Allah, celui que nous unifions. Pour Allah nous vies nous les sacrifions Pour Allah celui que nous glorifions Pour Allah oui nous vous terrifions Pour Allah celui que nous unifions Pour Allah nous vies nous les sacrifions Pour Allah celui que nous glorifions Pour Allah oui nous vous terrifions Pour Allah seul nous vous terrorisons Vos projets, vos rêves nous les brisons les soldats ou de simples citoyens, nous les tuerons tous par tous les moyens. Nous combattons sur la voie prophétique, quoi qu'en disent les savants hérétiques. De jour en jour, nous grandissons en nombre, nous vous ferons vivre des moments sombres. Pour Allah, celui que nous unifions. Pour Allah nous vies nous les sacrifions, pour Allah celui que nous glorifions, pour Allah oui nous vous terrifions, pour Allah celui que nous unifions, pour Allah nous vies nous les sacrifions, pour Allah celui que nous glorifions, pour Allah oui nous vous terrifions, pour Allah seul nous portons des ceintures, pour s'exploser au milieu des impurs, sur la foule nous tirons sans hésiter, vous ne vivrez plus en sécurité, une voix tu piégée bien placé détonation, la cible est terrassée. Vous serez à tout jamais tourmentés, car les lions sont dans vos lieux fréquentés. Pour Allah, celui que nous unifions. Pour Allah, nos vies nous les sacrifions. Pour Allah, celui que nous glorifions. Pour Allah, oui, nous vous terrifions. Pour Allah, celui que nous unifions. Pour Allah, nos vies nous les sacrifions. Pour Allah, celui que nous glorifions. Pour Allah, oui, nous vous terrifions. ما هرگز مرتدین و منافقین را بخشیم هرگز کسانی را بخشیم که در مقابل دلار چیزی آمریکایی ایمانشان را فروختند برای دشمنان هرگز این اجازه را دهیم که آنچه را که قایم کرده ایم سقوط دهند یا آنچه را که بنا کرده ایم منهدم کنند از ما بشنوید آیا گمان برید ما از بین رویم؟ آیا خیال می کنید که ما نابود شویم؟ نه والله تا قیام قیامت ماندگار خواهیم بود ماندگار خواهیم بود زیرا که به الله واحد خضو نموده ایم در حالی که دشمنان ما به آمریکا خضو نموده اند ماندگار خواهیم بود چون ما به خاطر کدام هدف دنیاوی نیامده ایم بلکه تنها برای اعلای کلمت الله بر آمدیم ماندگار خواهیم بود زیرا که احوال ما با جنگ شدیدتر و با ترک گسترش می یابد و عزت مخصوصی الله و رسولش و مؤمنان است octroyez-le, octroyez-le, octroyez-le. Vous vous octroyez le droit de nous massacrer au nom de votre liberté chère à vos yeux. Pour nous tous vos biens, vos vies n'ont rien de sacré. Votre sang coulera pour vos crimes odieux. Pendant que vos chasseurs le bombardent vos plus intelligents, sans honte regardent vos médias cachent toutes les atrocités. Nos morts n'ont pas le mérite d'être cités. Vous êtes des meurtriers manipulateurs, le mensonge est l'emblème de vos orateurs. Attention, nous avons de quoi nous défendre des soldats bien armés, prêts à vous descendre. Vous vous octroyez le droit de nous massacrer au nom de votre et chère à vos yeux. Pour nous tous vos biens, vos vies n'ont rien de sacré. Votre sang coulera pour vos crimes odieux. Oh vos lois permettent des dégâts collatéraux. Vos soldats, nos enfants et sont des héros. Vous pleurez à chaudes larmes pour quelques morts. Quant aux milliers de tués, pas le moindre remords. Vous dupez le monde par votre éloquence, tout en légalisant votre délinquance. Attention, nous sommes prêts à rendre les coups tous nos sabres sont lits, mais pour trancher des coups, vous vous octroyez le droit de nous massacrer au nom de votre lit, et chère à vos yeux. Pour nous tous vos biens, vos vies n'ont rien de sacré. Votre sang coulera pour vos crimes odieux. Attention des soumis, sont prêts à s'exploser prêt à répondre au mal que vous avez causé. Attention, bientôt vos routes seront minées par des frères bien forts, mais déterminés. Attention, votre fin est déjà planifiée. Nos guerriers sont partout, prêts à se sacrifier. Attention, nos orphes l'imprènent de l'âge ils nourrissent leur vengeance dans la rage. Vous vous octroyez le droit de nous massacrer au nom de votre liberté chère à vos yeux. Pour nous tous vos biens, vos vies n'ont rien de sacré. Votre sang coulera pour vos crimes odieux. مسلمانان گرامی این بود داشته های برنامه امشب ما تا فردا بعد از نماز مغرب که باز هم با برنامه های پشتو دری در خدمت شما قرار می گیریم شما را به الله عزوجل میسپاریم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته